чого посиджу, я думатиму про сонячні печі. Іринко, ти плутаєш. Печі то лише один проект. Ти ж знаєш, розробка нових опалювальних приладів не входить в завдання архітектора, хоч і їх доводиться об'єднувати з елементами будівництва. Печі огром, енергія в національних масштабах ризикнув на один проект. А от будинки якраз на мої скромні можливості. Вона знову подумала про фальш. Саме оцих слів, про скромні можливості. Адже Либонь думає навпаки і бавиться цим. Самовтіха. у мене в запасі ще кілька варіантів. Колектором може служити вертикальна стіна із затемнених резервуарів. Сотий проект. А 99 попередніх лежить у папках до якогось часу, до якогось часу. Так так, геніальні передбачення Цілковського згодилися через 50 років. Іронізуй, іронізуй. Він спробував посадовити її на коліна, але вона ухилилася. В моїх будинках люди житимуть раніше, ніж через 50 років. Ну, може, не в моїх, але в таких, у кращих. Місто сонця, кампанелла. Він щиро й наївно розвів руками. Який з мене Кампанелла? Та й просто це збіг в суто зовнішньому плані. Можливо, можливо. Ірина тарабанила пальцями по спинці стільця. Василю. Вона сіла на стілець навпроти нього. Я розумію. Це прекрасно. Це було б прекрасно, коли б ну хоч трохи ближче до реальності. Важкі колісниці їдуть по брукованих шляхах. Коли б якась практична вигода людям і тобі, вигода не в меблях і килимах. Ти ж знаєш, я до цього байдужа. Але куди спливає життя? Діти забавляються але вони знають, що це гра. Вона помітила, що говорить словами ірші, і почервоніла. Вона таки виповіла Тищенкову таємницю Сергієві, розуміла, що це негарно, але те сталося само по собі. Їй тоді хотілося возвеличити Тищенка, а вийшло навпаки а тепер повторила Іршині слова. Ну, для чого це тобі? мовила поспішно, немов щось затираючи. Ірино, колись ти цікавилася цим. Він не помічав, що вона говорить чужими словами, і Кампанелла тобі подобався. Як фантастичне оповідання, воно і справді цікаве. Василь Васильович чомусь дратував її оцими будинками. Їй здавалося, що він вигадує їх навмисне, аби виділитися, піднестися над іншими людьми, над Сергієм, над нею самою. Міг би знайти якесь інше, як тепер кажуть, хобі. Робив би шпаківні або малював пейзажі. Тепер їй аж дивно, що вона сама з цікавістю розглядала оті його будинки з чорними дахами. Просто в неї тоді не було нічого свого. Вона здалася на його волю. І Тищенко нав'язав їй свій триб життя, а мала б не піддатися жити веселіше, краще.